для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем ваша ўвазе апошнія старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. яшчэ на паўдарозе з'явілася такая думка. А можа наведацца раней у райком да Владзіміра Івановича, расказаць яму. Але разважыўшы Пятро адмовіўся ад такога намеру. Няёмка, што ён падумае. Баюся зайсці да свайго ўпаўнаважанага да члена бюро райкома, адразу лезу ў райком застрахавацца, нібы ў мяне сумленне нечыстае і ён не пайшоў быў райком, каб на станцыі не ўбачыў прышчэпу. Рыгор стаяў каля гандлярак, што сядзелі як на сеткі пад старымі ліпамі, і закусваў бульбяным перашком з фасолей. Мабыць, ужо глынуў самагонкі, што тут жа ў потай прадавалася. Пятра сустрэў насмешліва, спытаў весела, як живём, сакратар?» «Неблага. Вы не з-за мяне тут?» «Не». Невядома, чаму Пятру не прызнаўся. «А, значыцца, тутака свае дзялы ёсць. Ну, то тады тупай-тупай закручвай свае дзялы» варта было з ім пагутарыць па шчырасці, Пятро не здолеў, не адважыўся. Цяпер ужо сапраўды яго панаваў страх не за сябе. Саша і тут як у ваду глядзела, за яго, за гэтага задзіру, крыкуна, матюжніка, але ў недалёкім мінулым баявога армейскага разведчыка. Не, няправда, і за сябе быў той страх, А таму адышоўшы ад станцыі ён рашыў: спачатку пойдзе ў райком да лялькевіча. Баяўся толькі аднаго, што ў Владзіміра Івановича не будзе на месцы. А таму, калі сакратарка адказала, што лялькевіч у сябе, Пятро радасна ўздыхнуў і выцер рукавом гімнасцёркі пот. Здавалася, вялікі цяжар, які ён нёс ад вёскі, зваліўся з плеч і з сэрца. Музыка Праз нейкія паўгадзіны лялькевічым кліва ўвайшоў кабінет першага сакратара райкома Анісімова. Яшчэ дзвярэй загаварыў з абурэннем. «Анісім, Пятровіч, што гэта ў нас робіцца? Хто ў нас кіруе раёнам? Райком, мы з табой, выбраныя камуністамі, зацверджаныя цэнтральным камітэтам, ці Булатаў?» «А што такое?» Новая справа фабрыкуецца на інваліда з панізоўя, які ў часе падпіскі на пазыку не стрымаў язык. І адчуваю наша пятовіча, які быў пры гэтым. Той жа метад, пры які мы з табой гаварылі. Два дні назад Булатаў быў у іх і слова не сказаў. А на сёння выклікае, глядзі, якой павесткай. Гэта ж чорт ведае, што такое, выклікае камуніста, сакратара парторганізацыі, райком нічога не ведае. Ты скажы, адкуль у яго такая падазронасць да людзей, якія прайшлі вайну, фронт, партызанілі, параненыя, скалечаныя? Ну не, Шапятовіча я яму не дам з'есці. Анісімаў сядзеў у сваім рабочым крэсле, здавалася зусім спакойны нават, абыякавы. Але калючыя вочы суровага позірку, якіх шмат хто ў раёне баяўся, пільна сачылі за кожным рухам Лялькевіча. Яны часта сутыкаліся так, што, як казаў Лялькевіч, іскры ляцелі. Але пад настрой Анісімаў неаднойчы прызнаваўся. «Люблю я цябе, чорт!» Гэта за дзве твае якасці, адукаванасць і смеласць. Цяпер ён таксама залюбаваўся сваім другам, яго палымянасцю ў абароне, безумоўна ж, без доказаў, ясна, сумленных людзей. Але было не да выяўлення добрых пачуццяў. Невясёлыя думкі апанавалі пасля таго, што сказаў Лялькевіч. Анісімаў дастаў з шуфляды стала папяросы, прыпаліў, зрабіў дзве-тры глыбокія зацяжкі, тут жа скамячыў папяроску, затаптаў шкляную попельніцу. Баіся, Анісім Петровіч, у атаку полк падымаў, не баяўся. Я з двума разведчыкамі эшалон з жывой сілай падарваў, не баяўся. Дзесяць разоў у гомель па сувязь з падпольшчыкамі ездзіў. А тут, значыцца, спалохаўся. Ха! спалохаліся Булатава, Ды я перастану паважаць сам сябе і цябе. Рука Анісімава пацягнулася да тэлефоннага апарата, што вісеў на сцяне за крэслам, але дацягнулася толькі да шнура ад трубкі застыла на ім. Лялькевіч адступіў, чакаючы. Анісімаў адхапіў руку ад тэлефона, сашчапіў пальцы так, што трэснулі суставы, пацёр далоні аб далоню, і тут же падняўся рэзка крутнуў ручку апарата булатава булатаў захапіце справу на шапятовіча і з'явіцеся да мяне якую якая у вас ёсць ясна выконвайце кінуў трубку на рычах лялькевіч добра ведаў нору анісімова і ў потай усміхнуўшыся адышоў да акна пачаў глядзець на вуліцу. Анісімаў зноў запаліў папяросу і курыў прагна, глытаючы дым. Мінут праз пяць Лялькевіч убачыў, як з брамы дома насупраць, дом стаяў у глыбіні двара за парканам, вокны яго былі закрыты высокімі кустамі бэзу і шыпшыны, выйшаў Булатаў. Уладзім Рыванавіч не без злараднасці падумаў. «Бяжыш!» З такімі, як ты, відаць, толькі і трэба так. Ясна? Выконвайце. Стары ваяк Анісімаў гэта разумее. Булатаў увайшоў не пастукаўшы, не спытаўшы дазволу, размашыста адчыніўшы дзверы, каб паказаць, што ён роўны тут. Але выгляд сакратара той, які яны члены бюро называлі паміж сабой перад бураю, асадзіў яго нават спалохаў. Уласна кажучы, спалохаўся ён ужо раней пасля такога нечаканага званка. Як усялякі, хто не мае веры ў высокія ідэалы і дбае толькі пра сваю кар'еру, Булатаў быў баязлівец. Ён падумаў, данесці ў райком мог толькі нехта з яго работнікаў, не інакш значыцца хтосьці сочыць і за ім і дакладвае і безумоўна не толькі райкому ён спытаў амаль лісліва чаму такая паспешлівасць анісім пятровіч вы статут партыі булатаў ведаеце ціха спытаў анісімаў і не атрымаўшы адказу павысіў голас — партыя для цябе існуе? Не разумею. Яно і відаць, што не разумееш, заводзіш дзела на сакратара партарганізацыі райком. Ёсць пісьмы, і я правяраю абавязаны. Анісімаў працягнуў руку. Булатаў паслужліва разгарнуў бледна-жоўтую мяккую папку і паклаў перад сакратаром. Лялькевіч наблізіўся да першага сакратара, стаў за яго крэслам, пачаў чытаць разам з ім і абурыўся. Капыл той самы Анісім Пятровіч, звярні ўвагу да носы капыла таго помніш, ну на якога было калектыўнае пісьмо калгаснікаў, што гэты тып выдаў немцам партызана. Памятаю, Булатаў, я перадаў вам гэтае пісьмо, каб вы расследавалі, і вы так расследуеце, як гэта называецца капітан Булатаў. Булатаў. Булатаў стаяў ўжо збялелы амаль на выцяжку. Лялькевіч астматычна задыхаўся ад абурэння, стрымліваючы сябе, каб не крычаць, ён выдыхаў словы надрыўным шэптам. Якую палітычную ацэнку гэтаму можна даць, Анісім Пятровіч? Анісімаў не адказваў, чытаў моўчкі, і толькі ўсё больш і больш барвавелі яго шыя, вушы, твар і больш шорсткім і калючым рабіўся вожык валасоў. Ну, а тут Анісім Пятровіч, паглядзіце, пра што даносіць гэты халуй. Замест таго, каб расказаць людзям пра таго, хто каваў нашу вялікую перамогу, фармуліровачкі, Шапятович рассказывае э, пра багоў. Гэта ж смеху варта. Шапятович вывучае гісторыю, захапіўся міфалогіяй і расказвае міфы. Булатаў, а, Булатаў, вы Сталіна чытаеце? Не разумею. Яно і відаць. Пра Антея вы чыталі? Антея пасаромеліся б падшываць такі данос. Анісімаў моўчкі без адзінага слова, дачытаў да канца заключэнне, складзенае не вельмі пісьменна, потым адкінуўся на спінку крэсла, сашчапіў пальцы са скрыпам пацёр далонямі, заплюшчыў вочы, як ад моцнага прыступіўшага болю, сказаў шэптам, але такім, што Лялькевіч спалохаўся, Аднойчы пасля вось такога шэпту у Анісіма Пятровіча здарыўся сардэчны прыпадак. Булатаў, за што вас панізілі ў званні і запісалі вымову? А, а я вам напомню, за перавышэнне улады і за трусасць, дык... Дек... Я вам скажу, Булатов, пакуль я тут сяжу, вы не зробіце кар'еры. Падумайце, пакуль вы у радах партыі. Вось так, Булатаў, можаце ісці. Булатаў дрыжачай рукой пацягнуўся за папкай – Анісімаў рэзка адштурхнуўся ад спінкі крэсла, расшчапіў пальцы, паклаў руки на паперы. Не. Гэта няхай застаецца ў мяне у маім сейфе. Больш надзейна прашу і паказаў вачамі на дзверы. адпачываюць. Недалёка ад райцэнтра. Чуваць, як на станцыі пыхкае паравоз. Там на станцыі яны купілі ў гандлярак тварагу і холодных бульбянікаў. Пабедалі. І так хораша ім. Хто б мог падумаць? Капыл. Такі ласкавы. Ласкавы. Ласкавы. Падлюга! Да смерці падлюга! Цяпер я не сумняваюся, што ён такі выдаў партызана. Анісімаў сказаў, ганіце сёння ж сельсавета, каб духу яго не было. І нас папракнуў, і вы, лапухі. Ты, лапухі, добранькія бабкоў і ты грэлі гадзюку. Пятро ляжыць пад абветранай шурпатай сасной. Саша сядзіць побач. Ён трымае яе руку. Ён не выпускаў яе рукі, пакуль яны ішлі драй цэнтра, і цяпер таксама. Яму як ніколі раней хочацца адчуваць яе блізкасць, цеплыню. Гэтае адчуванне, галіны сасны, што гойдаюцца ад ветру і неба, то бяздонны блакіт, то хмаркі цямнейшыя ці святлейшыя, як усё і хораша супакойвае і неяк па-новаму хвалюе, вяртаючы паўнату той светлай радасці жыцця, якая з'явілася год назад – у дзень перамогі. Пятро на поўныя грудзі ўдыхае водар хвоі і траў, што прыносіць цёплы вецер, заплюшчвае вочы. Сашы здаецца, што ён заснуў. Яна маўчыць. Ах, ты ведаеш, Сашок, А я ўсё-такі збудую свой мост. Яна адказвае не адразу. Я сядзела і думала, а можа, праўда, нам пераехаць куда-небудзь на будаўніцтва? Ён паварочваецца да яе, глядзіцца здзіўленнем. Калі раней ён казаў пра зусім рэальны мост, яна адгаворвала, паступіў у інстытут, вучыся, дзе ў цябе будзе яшчэ такая мажлівасць. А цяпер, калі мост зрабіўся прыгожым сімвалам, Саша раптам гэтак празаічна спускае яго на зямлю. Не, цяпер я нікуды не паеду ад такіх людзей. Гэты гад, калі астанецца, ён не дасць табе жыцця. Ну, ведаеш, ёсць райком, ёсць партыя, не астанецца ён. Яна ўздыхае, чуць мацней сціскаючы яго пальцы. Не будь ідэалістам. Ты не верыш Лялькевічу, а я веру. Цяпер я ва ўсім веру яму. І Анісімаў круты, але чалавек. Ах, я таксама паляжу, кажа Саша, і кладзе галаву на тоўсты корань сасны. Зноў здыхае, Дарэмна не забралі прышчэпы з сабой. Нап'ецца ён там на станцыі зноў напракудзіць, пачне балбатаць. <laughs> Сілай жа не пацягнеш, запрашалі, нап'ецца безумоўна. Яго немагчыма зразумець, я так і не зразумеў, пахваліў ён мяне ці пагразіў, калі сказаў, Я з табой парторг яшчэ пагавару. Ну, ну што ты? Калі куплялі бульбянікі, ён паказаў мне вялікі палец. Во, кажа Шура, які хлопец ваш Шапятовіч. Яны зноў маўчаць, усё перагаварылі. І магчыма, што Пятро на гэты раз сапраўды засынае на нейкую хвіліну, бо замест карунка ў хваёвай галіны на фоне блакіту перад ім паўстае казачна прыгожая арка незвычайнага моста, такога доўгага, што той другі бераг, куды перакінута гэтая дзівосная вясёлка – расплываецца як у тумане. Сябры выслухалі апошнія старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.